Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում անցած գիշեր հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 55 անգամ։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է Ադրբեջանի հերթականապատեղեկատվությունը։ Արցախի գլխավոր դատախազն ամփոփել է գերատեսչության անցած տարվա աշխատանքի արդյունքները։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Վիկ Դարչինյանն առաջին ռաունդում նոկաուտի է ենթարկել հակառակորդին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մարտի 12-ին եւ լույս 13-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 55 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ բարձակելով ավելի քան 550 գրակոց։ Շփման գծի հարավային ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական հերթական իրադրության առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության մարտի 11-ի տարածած տեղեկատվությունն այն մասին, թե իբր հայկական կողմի հրետակոծության արդյունքում մահացել է ադրբեջանական բանակի զինծառայող Չինգիզ Հասանի օղլու Աբասովը, ընդունեք որպես հակառակորդի բանակում ոչ կանոնադրային փոխհարաբերությունների արդյունքում մահվան ելքով արձանագրված հերթական դեպք։ Նման ապատեղեկատվություն տարածելով հակառակորդ երկիրը եւս մեկ անգամ անհաջող կերպով փորձել է սեփական բանակում արկա արատավոր հոգևոր բարքերի հետևանքով արձանագրված միջադեպը բարթել Արցախյան զինուժի վրա, ասվում է Արցախի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահող երկրները վստահ են, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի ու անհրաժեշտ է վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Նման կարծիք է հայտնել Յակոմինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը։ Անհրաժեշտ է ամենաբարձր մակարդակով վերսկսել բանակցությունները։ Հիմա մենք կենտրոնացնում ենք մեր գործնեությունը բարձր մակարդակի վրա հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ, ասել է նա։ Արցախի գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսիան այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ եւ ամփոփել 2016 թվականը, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ 2016 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է հանցագործությունների 704 դեպք, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ աճելով 240 դեպքով ընդհանուր այդպիսի դեպքերը եղել են 334, այսինքն իրականում 94 դեպքով հանցագործությունները կամ մոտ 20%-ով նվազում են նկատվում, բայց մեթոդոլոգիայի փոփոխության պատճառով սա ասում 60-ային տարի է եղել եւ 74-ը մենք ընդունել ենք որպես ելագետային հաջորդ տարիների նման խնդիր չի առաջանում, որովհետեւ առաջնորդվել ենք այս հաշվառումով Ըստ վարչատարածքային միավորների չբացահայտված հանցագործությունների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների վերլուծությունից երևում է, որ չի բացահայտվել Ստեփանակերտ քաղաքում արձանագրված անznական գույքի հապշտակության գողոպուտի եւ գողության մեկական դեպքեր, Մարտակերտի շրջանում արձանագրված անznական գույքի հապշտակության, գողության 4 եւ Ասկերանի շրջանում արձանագրված գողության 3 դեպքերը։ Աճել են հանցագործությունների բացահայտման տոկոսը, ցուցանիշն ազդել 2015 թվականի հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշը եղել եղել է 92.5%։ 2016-ին 96.6%, մոտ 41%-ային կետով հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշը նաև աճել է։ Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված 75 հանցագործության դեպք։ Հարկ է նշել, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների հաշվետու ժամանակահատվածում արձանագրված իրացման նպատակով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերը առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների իրացման փաստեր են։ Որոշակի դրական միտումներ են արձանագրվել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարում։ Այս տարի թմրամիջոցների դեմ պայքարում արձանագրվել է հետևյալ հաջողությունը՝ 12 իրացման դեպք արձանագրվել նախորդ տարվա 3-ի, մյուս տարվա 0-ի դիմաց։ Արձանագրված թվերը վկայում են այն մասին, որ ազգաբնակչության մի որոշ հատվածի մոտ շարունակում է պահպանվել թմրանյութերի նկատմամբ հետաքրքրությունը, ինչը առաջ է բերում իրավապահների կողմից առավել հետևողական ու անզիջում պայքար տանելու անհրաժեշտություն, հատկապես դրանց ձեռքբերման աղբյուրների եւ իրացման գործընթացի շղթայական կապի բացահայտման ուղղությամբ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների թվի կրկնակի աճ է արձանագրվել ընդհանուր հանձնագործության 75 դեպք ա եղել, որից 12-ը իրացման դեպքեր։ Եվ պետք է ասել շատ թե ազգային անվտանգության ծառայության, թե ոստիկանության դատախազության համատեղ աշխատանքների շնորհիվ այնքան ծմրամիջոցը արգրավալ եւ քանակական իմաստով եւ որակական իմաստով ինչեւ մասինք մարիխուանա տեսակի հիմնական ծմրամիջոցն եղել Ղարաբաղում գործածվելիս Մանայով Աբշոր եւ այլն եւ այլն։ Գլխավոր դատախազն անդրադարձել է նաև մարդու դեմ, ցեփականության դեմ ուղված հանցագործությունների եւ տնտեսական գործունեության դեմ ուղված հանցագործություններին, այնուհետև Արթուր Մոսյանն պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հադրութի շրջանում զգալի աշխատանքներ են տարվել անասնապահական մթերքների եւ գերարտադրության ամուր բազա ստեղծելու ուղղությամբ։ Հերախոսակապով հաղորդում են շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը կայացվել են ծրագրեր բազմամայր կերակուրտուրների առանձնատես կորունգանի ցակցերի ավելացման ուղղությամբ։ Իրականացված միջոցառումները տվել են իրենց դրական արդյունքը։ Ինչպես տեղեկացրին Հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի յուղատնտեսության հողաշինարարության հողօգտագործման բաժնի, Հադրութի շրջանում բնական խոտահարքերի ընդհանուր չափը կազմում է 638.6 հեկտար, իսկ ցանոյի խոտաբույսերի ցանքը 682 հեկտար, Բազմամյա կերակուրտուրաների ցանքերի ավելացման խթան հանդիսացավ շրջանում Բանազորի, Ուխտաձորի, Տողի ենթաշրջանների համայնքների գյուղատեսչական զարգացման ծրագրերը։ Այդ ծրագրերի շրջանակներում անհատույց հարտացվել է ինչպես կորունգանի սերմացու, այնպես էլ դիզվարելի, որը տվել էր դրական արդյունքները։ Ձեռնական միջոցների շնորհիվ 2009-ից 2017 թվականներին բնական կերահանդակների ընդհանուր չափը ավելացել է 325 հեկտարով։ Գարունն աշճանաբար իր իրավունքների մեջ է մտնում։ Ոստի շրջանի անասնապահության եւ կերարտադրությամբ զբաղվող տնտեսները պետք է օգտագործեն իրենց ընձեռնած բոլոր հնարավորությունները եւ արտոնիչները բազմամյա կերակուրտների սանկցիաների ավելացման եւ անասունների լիարժեք կերակրելու համար, կերային ամուր բազա ստեղծելու համար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի 14-ին երկորյա պաշտոնական այցով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Հանրապետության նախագահը հանդիպումներ կունենա երկրի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Նախագահներ Սերժ Սարգսյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը մտքեր կփոխանակեն նաեւ միջազգային եւ տարածաշրջանային մի շարք արդիական խնդիրների շուրջ կքննարկեն Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը։ Ռուսաստանի պաշտոնական այցի շրջանակներում նախագահ Սարգսյանը կհյուրընկալվի Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների հարաբերությունների պետական ինստիտուտում, որտեղ հանդիպում կունենա համալսարանի ուսանողության եւ պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ։ Մենք ապրում ենք հետաքրքիր ժամանակներում, հետաքրքիր տարածաշրջանում, որտեղ փոփոխություններ են տեղի ունենում ներպետական տարածաշրջանային միջազգային հարթություններում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Նա նշել է, որ չնայած սպառազինության այն տարբերություններին, որոնք մնացին ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, չնայած մեծ տարբերության դեմոգրաֆիկ ցուցանիշներում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կարողացավ պաշտպանել իր իրավունքն ու սահմանել պետության հստակ գործող մեխանիզմ, բարբերաբար անցկացնելով կազմելով խորհրդարանական նախագահական ընտրություններ, իսկ վերջերս նաև համանadrական հանրահավաք։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցերով պայմանավորված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում մեծ ակնկալիքներ պետք չէ ունենալ։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Այս փուլում կարգավորման գործընթացում դրական տեղաշարժ ակնկալելը ճիշտ չէ, որովհետև Ադրբեջանը շարունակում է իր ահաբեկչական գործողությունները, իր ապակառուցողական քաղաքականությունը, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Կարևորելով համանախագահների այցը տարածաշրջան, Դավիթ Բաբայանը նշել է, որ այն հետաքրքիր է լինելու, որովհետև 3 համանախագահներից երկուսը նոր են։ Այսօր Արցախի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ հանդիպում Նյու Յորք քաղաքի Manhattanville College-ի պատվիրակության հետ, որի կազմում էր փիլիսոփայության պրոֆեսոր ցեղասպանագետ Շվոն Նեշ Մարշալը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ինչու տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանությունը, ինչպիսի ազդեցություն ունեցավ այն արևմտյան աշխարհի վրա եւ ինչու է Թուրքիան շարունակում իր ժխտողական քաղաքականությունը։ Փիլիսոփայության պրոֆեսոր ցեղասպանագետ Շվոննեշ Մարշալն Արցախի Մայրբուհի ուսանողների հետ հանդիպմանն անդրադարձավ ու քննության առավ հենց այս հարցերը։ Հայոց ցեղասպանության հիմնական պատճառն ամերիկացի պրոֆեսորը համարում է այն, որ լինելով քոչվոր ցեղ եւ ճանանալով ազգային ինքնություն, թուրքական էթնոսը ձեռնարկեց տվյալ ժամանակահատվածում իր իշխանության տակ հայտնված տարածքի բնիկ ժողովրդի ոչնչացումը, որովհետեւ արյունն ու հողի նկատմամբ իրավունքը փոխկապակցված են։ Տվյալ տարածքը հայրենիք անվանելու համար պետք է ապացուցես, որ դու բնիկ ես։ Ցեղասպանագետի խոսքով, երբ կարդում ես թուրքական փիլիսոփայական աշխատանքները, որոնք անհաջող կրկնօրինակն են բազմիցս հնչած տեսությունների, տեսնում ես, որ իրենք ցանկանում են ապացուցել իրենց բնիկությունը։ Իր ուսումնասիրություններն ու եզրահանգումները Շվոն Նեշ Մարշալը թղթին է հանձնել եւ շուտով լույս կտեսնի հայոց ցեղասպանությանը նվիրված նրա առաջին գիրքը հայրերի մեղքը վերտարությամբ։ The title is The Sins of the Fathers. And uh, the title comes from Deuteronomy, which is in the Bible. Գրքի վերնագիրն է հայրերի մեղքը։ Ինչպես Աստվածաշնչից գիտեք, 3-4 սերունդ վճարում են իրենց հայրերի գործած հանցանքների համար։ Եվ այստեղ հայրերի մեղք ասելով նա ի նկատի ուներ թուրք հայրերի մեղքը, որոնք գրելու են իրենց սերունդները։ Ցեղասպանագետ Շվոն Նեշ Մարշալը Մանհետենվիլ քոլեջի փիլիսոփայության ֆակուլտետի դեկանն է իր հազարավոր ուսանողներին նա ամեն օր ներարկում է այն համոզմունքը, թե ճշմարտությունը բարձրագույն արժեք է եւ այն պետք է ոչ միայն հայերիս կամ գուցե թե ոչ այնքան հայերիս, որքան այս աշխարհի յուրաքանչյուր բնակչի, որովհետեւ նրա համոզմամբ մենք բոլորս մեկ նավակի մեջ ենք։ Գիտնականը շատ մեծ աշխատանք է տանում ցեղասպանության մասին խոսելով աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Ադրբեջանը նրան վաղուց է ընդգրկել սև կոչված պատվոցուցակում։ Թուրքիան նույնպես չի զլանում խոչընդոտներ հարուցել գիտնականի գործ գործունեության համար, սակայն արդարության մարտիկը այդ ամենից չի վհատում։ They kill me, they make my students more angry and more dedicated. They kill me, they do more damage to themselves. Եթե ինձ սպանեն, դրանով իրենք իրեն ավելի շատ վնասած կլինեն, որովհետև նաշը ունի 10000-ավոր ուսանողներ եւ այս քայլը ավելի կբարգացնի նրանց եւ նրանք ավելի շատ կնվիրվեն հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործին, ասպիսով ավելի շատ վնաս կհասնեն հենց ինքներն իրենց։ Ցեղասպանագետ Շիվոն Նեշ Մարշալն ուզում է, որ իր գիրքը լույս տեսնի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի անկախության օրը, որովհետև նրա խոսքով ասած, մենք պետք է նայենք ոչ միայն Քրիստոսի խաչելությանը, այլև հարությանը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր, Շուշի շրջանի հին շենգյուղում աշակերտների թվի աճ են սպասում։ Դրա նպաստել է նաև այն, որ անցած տարի գյուղում բնակություն է հաստատել Թալիշից մի քանի ընտանիք։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Հիշենի դպրոցի շենքը կառուցվել է 1936 թվականին, առ այսօր դպրոցը գործում է նույն շենքում։ Պայմաններից չեն բողոքում, դասասենյակները լուսավոր են, ջերուցումը կենտրոնական։ Շենքը կապիտալ վերանորոգվել է 2000 թվականին։ Դպրոցն իր պատմության ողջ ընթացքում ունեցել է 8 տնորեն, որոնց նկարները փակցված են դպրոցի պատվավոր անկյունում սկզբնական շրջանում դպրոցի տնօրեներ Մուսայելյան Մուսաբորը բավականին երկար տարիներ ղեկավարել դպրոցը եւ մենք բոլորս էլ իրան սաներնք եղավ, օրինակ ենք վերցրել։ Այդ տրադիցիան առ այսօր շարունակվում է։ Մինչև ազատամարտը դպրոցը գրում էր ռուս հեղափոխական Սերգեյ Կիրովի անունը։ Ազատամարտից հետո բազմադարյա հայկական գյուղում դպրոցը ստացավ ազատամարտի Կարնո Մկրտչյանի անունը, պատմում է տնորեն Կարեն Բարսեղյանը։ Հենց մեր ավարտման տարիներին էլ դպրոցը կրել է Կիրովի անվան միջնակարգ դպրոց։ Բայց երբ մեր այս Արցախյան շարժումը սկսվեց եւ 90-ական թվականներից այս կողմ մեր դպրոցը անվանեցինք Արնո Մկրչյանի անունով։ Արնո Մկրչյանը մեր դպրոցի շրջանավարտն է եղել, ավարտել է Գորիսի մանկավարժական ինստիտուտը եւ անմիջապես ներկայացավ հենց այս դպրոցում դասավանդել ֆիզիկա չի կարող դպրոցը գրել ազատամարտի նվիրյալի անունը եւ ռազմահարինասիրական դաստիարակությունը առաջնահերթ խնդիր չունենալ ասում է տնորենը ցուցադրում Արցախի հերոսների պատվոտախտակը ազատամարտի նահատակների հիշատակի անկյունը Արնո Մկրտչյանի կենսագործունեության մասին պատմող պատի թերթերը եւ այլ հարինասիրական թեմաներով հագեցած պաստառներ ու անկյուններ իմ գլխավորությամբ բոլոր ուշներն են մեր երեխաների մեջ ծերմանին ռազմահարինասիրական դաստիարակություն։ Այ ինչպես տեսնում եք մեր զոհված ազատամարտիկների ստենդնա մեր միջանցքում դրանք բոլորը մեր դպրոցի շրջանավարտներն են եղավ, մեկը մյուսից լավ, մեկը մյուսից հմուտ։ Նրանց գիտելիքները, նրանց փորձն մենք տալիս մեր երեխաներին այսինքն այնպեսի դաստիարակություն տալիս, որ վաղը չէ մյուս օրը Աստված մի արասը, եթե ճշնամի նորից ոտնձգություն կատարի մեր ազատ անկախ հայրենիքի վրա, մեկ մարդու պես պաշտպանեն հայրենիք այնպես ինչպես մեր նախորդ սերունդը պաշտպանան եւ որը մենք իրոք համոզվեցինք այս ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ Հինշենի դպրոցն ունի 13 աշակերտ։ Չնայած դպրոցն ունի այլ խնդիրներ, այն է դիդակտիկական նյութերի բացակայություն, լաբորատոր փորձեր անելու հնարավորությունից զրկվածություն եւ կրթական գործընթացի համար այլ անհրաժեշտ պայմաններ, այնուհանդերձ տնօրինության համար մտահոգիչ հարցն ամենից առաջ աշակերտների թիվն է։ Դրա համար գյուղում երեխաների թեկուզ նվազաճը ուրախացնում է բոլորին արդեն կան նախադպրոցական երեխաներ, որոնք կհաջախեն առաջի դասարան, Իհարկե, եթե դպրոցը չլինի, իմ պատկերացումով, իմ խորին համոզվամ, գյուղը չ Բելլալալայան այսօր Մարզասերների համար Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի թեթևագույն քաշային կարգում աշխարհի նախկին բացարձակ չեմպիոն Վիկ Դարչինյանի 43-րդ հաղթանակը ստացվել է տպավորիչ։ Ավստրալիայում կայացած մենամարտում 41-ամյա Դարչինյանն առաջին ռաունդում նոկաուտի է ենթարկել Թայլանդը ներկայացնող 33-ամյա Մանոտ Կոմպուտին։ Դա Վիկ Դարչինյանի կարիերայի 52-րդ մենամարտն էր պրոֆեսիոնալ ռինգում։ Ազատ ոչի ըմշամարտի Հայաստանի համակականի անդամներն ավարտել են ելույթները Թուրքիայում ընթացող օլիմպիական չեմպիոն Յաշար Դողու միջազգային մրցաշարում նվաճելով երկու մեդալ։ Մրցումային վերջին օրը 65 կիլոգրամ քաշային կարգում Նարեկ Սիրունյանը հասավ մինչև եզրափակիչ, սակայն զիջեց թուրք Մուստաֆա Կայայեգին եւ դարձավ արծաթե մեդալակիր։ Նախորդային 61 կիլոգրամ քաշային կարգում բրոնզե մեդալ էր նվաճել Վոլոդիա Ֆրանգուլյանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն ժամանակ առ ժամանակ անձրև, վարկյանում 3-ից 8, հետագա ուժգնացում մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 5, ցերեկը 12-ից 16 աստիճան տաքություն։